जया सनागता बुधा जे तवा मारां सवाहनां चतुसा च रसं ये पिविंशुनरा सभा तं हंकरा दयो बुधा आ सति नायका साम्बै पतिता माय हाङ्मातकैतै मुनिसरा สีเสปฏิติโตไมหังบุตโหธัมโมดาวิโลจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสาบกุณาการโรหัตเยเมอนุรุโหสาริพุทโธชดากิเนคนดันโยปิติบากสมินโมกาลาโนจวามะเค da kine sawane mai hanga summa nandara hulo ka sapo chamahanna mo upasum wa masotake ke sante piti ba kasamin suriyo wapabankaro nisinno siri sampanno sobito munipungawo kumaraka sapotero mahesi chitawadako kumaraka mahesi chitawadako सोमायां वदनै नित्यं पतितासि गुणाकरो पुन्नो अङ्गुलिमालो च उपाली नन्दसि वली तेरा पञ्च इमे जाता नलातैति लका मम शेषासीति महातेरा विजिता जिनसावका एतैसीति महातेरा जितवन्तो जिनोरसा Jalanta sila teje na angga mangge susantita. Ratanang burato asita kine metasutakang. sutakang. Tacakang pacato asiwam yang guli malakang. Kanda mora paritang ca ata nati asutakang. Ya Aka se cadanang asi se sapa kara santita. जिनानानावरसंयुता सा थापाकारलङ्कता वातपितादिसञ्जाता बाहिराजा तु पादवा असेसा विनयं यन्तु अनन्तजिनतेजसा वसतो मे सखिच्चैन सदा सम्बुधपञ्जरे चिनपञ्जरमाजं हि विहरन्तां महीतले सदा पालयन्तु मां संवैतै महापुरिसा सभा इच्छैवमन्तो सुगुतो सुराको चिनानुभावेन चितुपादवो धम्मानुभावेन चितारि सङ्घो सङ्गानुभावेन चितान्तरायो सद्धाम्मानुभावपालितोऽचरामि चिनपञ्जरेति